kansonga ntukamenya ni ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'amagara y'abantu utangura mu mugongo imbavu zose ku maboko nta n'umubiri n'umwe hasigara utari kuriyaga hose ni ukwitabagura gusa n'amaraso agaheba akapfa uyu mupfasoni mwumvise yitwa neziya nyabenda ni uw'ahantu bita mu rurama rugwe komine bukemba intara ya rutana iyo ndwara yigeze kurwara yitwa ubukushi niyo tuza kuvuga muri kino kiganiro ntujuragirike rero amagara n'amazi aseseka ntibayore mwaramutse inshuti bagenzi bakunze b'ikiganiro kansonga no kamenya ikiganiro kijyanye n'iby'amagara y'abantu no munsi radisanganira ishika mu ntara y'ubumanuko bw'igihugu Rutana muri komine Bukemba aho tuza kuvuga ku vyerekeye indwara y'ubukushi indwara ikunze kubonekana cyane cyane ahantu hagwiriye amazi bashobora kuba batunzwe n'igiterwa cy’umuceri. ni indwara iva ku gakoko muza kumenya gafise ubuhinga buhanitse kugira gashobore gushikira abantu bari ku birometero kabatera iyo ndwara twita ubukushi ntujuragirike rero amagara n'amazi aseseka ntibayore mbega iyo ndwara y'ubukushi ni iki ibimenyetso byayo n’ibihe iva kuki mbeho irakira twoyirinda gute ivyo nivyo bibazo bikuru bikuru tuzakugaragaza kwishura mwa kino kiganiro kansonga no kamenya kijanye n'ivy'amagara y'abantu ntujuragirike rero amagara n'amazi aseseka ntibayore kugira twishure kuri ivyo bibazo turaganira n'umwe yigeze kugwara iyo ndwara y'ubukushi duha ijambo abaremesha kiyagwa akaba ari abantu bajeje guhangana n'indwara zitandukanye n'iyo ndwara y'ubukushi idasigaye inyuma tongere duhe ijambo ujejwe kurwanya iyo ndwara mu ntara yose ya rutana be n'igice cy'intara ya makamba ntujuragirike rero amagara n'amazi aseseka ntibayore kino kiganiro mwagiteguriwe nanjye christian savye nkaba ndabahaye ikaze mu gutangura reka duhe ikaze umupfasoni neziya nyabenda yigeze kurwara iyo ndwara y'ubukushi atubwire ingene yafashwe n'ingene yahanganye nayo gushika kera yarayikwaye jewe ukuntu nafashwe nafashwe niyaga nkiyaga umubiri wose n'intumi gatuma n'ingoma zikaza nongera asubizamo n'ingoma zikaza ariko rero tumaze kuronka bijya binini twaciye turonka mitende mm. tubwire bitangura gute eh, gufata ubumaze umwanya niki iva kuki urabizi nyine bigenda ibyayo twebwe ukuntu biva ko tugiharura duharura kubera twama turarima ngaho mu madirige mhm. hari ubukoko bw'induragutumba urumva bwa maburiyo n'ubundi bukoko bwose duharura yuko izo nduragutumba arizo ziturya tugashya turwara iyo ndwara ya rukushi mhm. mbega wowe ko mbona usa n'ukuze iyo ngwara yamyeho cyane n'ishaje iyo ngwara ntiyamyeho mm. hariho n'abantu batari mu misozi batari ifite ibyo bintu nk'iyo batayirwaye mm. ariko twebwe turarengeje ngaha mm. muri muramarugwe muranatahura n'igituma sa muratahura igituma iri ngaha dutahuzwa tuvuga kubera izo ndira gutumba zitujya kuri mu mazi gutujya nicyo gituma duharura yuko nicyo gituma iduguma idusinzikaza mbega umaze kuyigwara kangahe mu buzima ni kenshi mm-hmm. ibyo binini byaje bidutabara twarafashwe kuva kera mm-hmm. bigize bizero tumarire kubironka tuje turaronka mite mbere ko ivyo binene abo bagira neza baze kubafasha n'umwana kwije imyaka itanu nta kinini aronka n'umwana kwije amezi ane usanga mbere no kuyivukana benshi bayivukana mm. Mm, ugasanga arwaye uruhere none ku bwanyu nta bundi buryo bwo kuyirinda muba mwarasiguriwe kugira ngo muyirinde mutarinze gufatwa icyatuma bagwara iyo ngwara n'igiki cyanatumye banayikira twebwe ngaho iwacu dusanzwe nk'umutumba ukikujwe n'inzuzi ukikujwe n'ibiyaya barimo imiceri rero hari indiragutumba nyinshi ziri muri uwo mwonga rero abanyagihugu baribwa n'izo ndiragutumba kandi n'ubu ziracahari izo ndiragutumba rero zibariye bigatuma bandura iyo ndwara rukushi ari indwara y'ubukushi tubibitse ko turi mu ntara ya rutana muri komine bukemba ku musozi wa ruramarugwe aho twahuriye n'abaremesha kiyago batuganira ku byerekeye indwara y'ubukushi ubu naho dukurikira umupfasoni baribonekeza imeride ni umuremesha kiyago wo ku mutumba wa rurama rugwenyene tuba turagendera imihana tuba turahimiriza turashobora gusanga abo ibyo bimenyetso biyagaza cyane bigatuma tumenya yuko bagwa iyo ndwara y'urukushi kuko dusanzwe bayitumenyesheje ukuntu iyo ndwara ifata umva rero ni mu rusange nta na hamwe batayirwara aha kuri uyu mutumba wa muramarugwe iyo ndwara y'urukushi irakaze cyane usanga bayirwaye mm. ego ibiganiro bakunze kubabwira nk'abo bagwayi cyangwa abandi bantu cyangwa n'uwayikwije akaba adakwije santimetero mirongo icyenda ntibashobora kumuvura oh, kuri iyo kadi yego mm. hanyuma mwebwe urumva twaganira mugenzi wawe yatubwiye byinshi kuri byo eh, nawe wabitegereye turazi ko baramishamikiye agora abantu bafise icyo bamaze mu gihugu na cyane mu gufasha abanyagihugu kubahimiriza yego mm. ubu rero twavuga ko mwayitsinze cyangwa iracari hafi yaragabanutse barakize ariko amakenga dufise nabo bandi bataravugwa kandi eh, none nk'abo muri kino gihe bazurindira umwaka uza cyangwa umuntu bababwiye gute muko babibaza barindiye muri uyu mwaka kuko baduhereza umwaka ugeze turindiye ko uyu mwaka nyine n'ubundi basaba kuwuduhere inshuti bagenzi bakunzi bakiro kigaro kasonga no kamenya mwumvise bamwe n'abariya bariko baravuga ku vyerekeye iyo ndwara y'ubukushi haba abagwaye eka nabo baremesha kiyago baragira ico basaba kugira ngo iyo ndwara bahangane nayo gusumba bayigwanye bongere banayitsinde reka tubatega amatwi ntujuragirike rero amagara n'amazi aseseka ntibayore cisho nusaba kugira ngo iyo ndwara kushi igabanuke mwoshishikara kugira muduhereze iyo miti tukaguma tuza turayifata nicyo nubona cyo yitugabanya kuko niho tworonka amahoro ntujuragirike rero n'akantu kugira ngo badufashe yego hari n'utuntu bahora babasha nawe dukeya wovuga uti bongerereza nta na kimwe barigera badufasha dukora ku buntu twe turitanga mm. Mm. mwumvise haba aba n'abariya abajeje kurwana iyo ndwara ubukushi eka n'abagwayi ico basaba mu kurangiza kino kiganiro reka duha akaryo ndayizeye Elize akora mu mugambi w'igihugu wo kurwanya indwara zititaweho mu ntara ya Rutana bene igice cy’intara ya Makamba na cane cyane komine ya Kayogoro aratubwira ingene muri rusange indwara y'ubukushi ifashe muri iyo ntara ya Rutana yishure no bibazo bimwe bimwe haba remesha kiyagobe n'abagwayi bibaza iyi ndwara ingene ifashe mu ntara eh, iri mu makomine eh, atanu iyo ngaha mu ntara ya rutana ni komine imwe yo mu ntara ya makamba ni ukuvuga iyo ndwara urabye cyane cyane gusa iri muri komine kayogoro uwo kubera ko izo komine zikarirwa gusumba izindi eh, harabaye itohoza harabaye itohoza ry'ingene iyo ndwara yifashe muri ayo makomine hanyuma baca basanga ayo makomine niyo eh, asinzikaye muri iyo afise abarwayi benshi b'iyo ndwara y'urukushi birafite icyo bivako yego birafite icyo bivako kuko iyo ndwara ni indwara yandukira biciye mu gasazi kitwa indiragutumba ako gasazi nako kakaba kaba muganga ubonetse aho hose bibwire muganga yemwe nshuti zanjye nkunda muri kano kanya twongere duhereze ijambo ndayizeyiriza akora mu mugambi w'igihugu wo kurwanya indwara zititaweho mu ntara ya rutanabe b'igice cy'intara ya makamba muri komine kayogoro aho yemeza ko bafise imiti ikwiye yo kurwanya iyo ndwara y'ubukushi iyo miti irakwiye cyane kuko kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu mu ibihumbi bibiri na gatanu dutanguye kuvura iyo ndwara iyi miti nta na rimwe irabura yama ihari ku gihe kandi tuvura ku mwaka ku mwaka tukavura abanyagihugu bose ni ukuvuga ko atanu asigara atavuwe kiretse uba atabirekuriwe gufata iyo miti kubera ko muhahisemo kuza rimwe mu mwaka mbega hagati y'umwaka n’undi nta bandi baba bamaze gusinzikara ni ukuvuga yuko uwo muti mu bisanzwe kuva kera bawutanga rimwe mu mwaka ni ukuvuga muri uwo mwaka uba uri kurakora ni umuti ukora ku kiringo cy'umwaka ubu rero ku mwaka ku mwaka uwo muti utegereza kwa muhari n'abatari bashikiwe mu mwaka uhetse bashyitswe ko nabo ko bafata uwo muti baca bajya muri abo bandi bariko barafata umuti mu kibazo badushikirije tubwiye ko abana munsi y'imyaka itanu batavugwa kuki abo bana b'imyaka itanu batavugwa ni kimwe nari ndababwiye ko hariho abantu batarashikirwa gufata uwo muti kubera uwo muti ni umuti ukaze cyane atanu umwe yosigara atafashe uwo muti kuko iyo tubabwiye gufata umuti usigaye atawufashe niwe aba asigaranye iyo ndwara kuko hari aho yibaza we ngo arakomeye mugabo ugasanga iyo ndwara iri mu mubiri wiwe ugaca usanga niwe asubiye kuja arayihereza abandi dusaba rero ko atanu yosigara iyo turiko turahimiriza abakuru b'imitumba bariko barahimiriza abajeje intwaro bariko barahimiriza tubasaba ko babwira abenegihugu bose ko atanu yosigara atitabye aho gakoko gatera iyo ngwara nta buryo bwo kukagwanya ko nyine ubwo buryo bwo kukagwanya burashoboka burashoboka nko gupompa ahubwo ubwo bukoko buba bugwiriye mugabo ni ibintu bitwara uburyo bwinshi mu gihugu nicyo gituma nicyo gituma mu kuvura naho mu mubiri w'umuntu hanyuma iyo nzoka nayo igasaza igahera nicyo gituma tuvura imyaka myinshi nk'ubu tuvura turi ko twibaza ko dushobora kuzoshikanangira ngo nk'imyaka cumi n'itanu kuva aho duhereye kuvura umuremesha kiyago ku mutumba wa muramarugwe zone bukemba komine bukemba intara ya rutana aho yatubwiye akazi ajejwe mu guhangana n'iyo ndwara y'ubukushi bene umupfasoni baribonekeza imeride umuremesha kiyago ku mutumba wa murama rugwe agacimbiri kiziba aho yatubwiye ko we yiboneye ko abakenyezi aribo bagwara indwara y'ubukushi gusumba abagabo mu kurangiza naho twateze yompi ndayizeyerize akora mu mugambi w'igihugu wo kurwanya indwara zititaweho mu ntara ya Rutana bene igice cy’intara ya Makamba aho ni muri komine Kayogoro aho yemeza ko bafise imiti ikwiye akanishyura ku bibazo bitandukanye bijanye no kugwanya iyo ndwara y'ubukushi turabashimiye rero mwese makurikiye kino kiganiro